بين الناس mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akiwa ndiye mfano mbora katika jambo hili ana visa vingi adhimu katika mlango huu wa kuleta sulhu baina ya watu kisha akaanza na kisa hiki cha kwanza hadithi ya Sahal ibn Sa'd kuwa watu katika kabila la Bani Amr ibn Auf kulikuwa na utesi baina yao Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya umuhimu wa hili jambo hakumwakilisha yoyote bali yeye mwenyewe kwa binafsi yake akatoka pamoja na baadhi ya masahaba wake ili kwenda kusuluhisha mwenyewe kwenda kuleta sulhu mwenyewe hakumtuma mtu na hii ni katika kuonyesha umuhimu wa hili jambo فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم mpaka ukafikia wakati wa sala na mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo ameshughulishwa na lile jambo فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كاج بلال مؤذين ومتوم صلى الله عليه وسلم akaadhini kwa ajili ya swala wakati wake umeingia lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hajaja na yeye ndiye alikuwa imamu فجاء إلى أبي بكر فقال بلال أكاجب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكممبيا إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس متومة صلى الله عليه وسلم أمزويدي وننلجام لممشغليشا أمشلي وكوجا وقد حضرت الصلاة نوكات وصالة ومفيكة فهل لك أنت أم الناس؟ utawaswalisha watu ya Abubakar na hapa tutapata faida kwa masahaba walikuwa watambua fadla za Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu arda kwa walikuwa wakimtanguliza katika ibada ya swala na yeyote yule anayetangulizwa katika ibada ya swala ajue ni jukumu kubwa sana amepewa kwa hiyo kuna dharura ya yeye katika asri hii tunaoishi tuzungumzie haswa awe atajifunza yale yanayofungamana na ibada ya swala kwa sababu kuwa imamu katika swala ni amana kubwa sana ni amana kubwa sana kwa hiyo uwe utajifunza mwanzo namna ya kuiswali ile swala na kadhalika katika mambo muhimu sana ya kujifunza ni ahkam za sujudu sahwi zinazofungamana na ibada ya swala bimaana isije likatokea jambo ikawa utakuwa ni sababu ya kuleta tashwishi katika swala za waislamu na kuna jambo ambalo nalitolea tambihi pia kwa wale wanaotuswalisha kuwa chungeni sana katika visomo vya Qur'an unaposoma na hili jambo na nilahidh si sana lakini natokea ba baadhi ya nyakati kuwa wengine wetu mara moja moja yatokea kuwa hatuchungi jambo la alwaqf walibtidaa katika kusoma Qur'an yani bimaana nitawapa mfano katika mazungumzo ya kawaida huwezi kufanya hivyo nenda umtuma mwenzako kaninunuli kisha unyamaze kisha e soda baadaye useme hivyo utaelewa zungumza nini mbona soda yako sema nenda kanunulie soda wamaliza sentensi kwa sababu wapenda soda vizuri kabisa lakini kwenye Qur'an waweza kumwona mtu ameparanganya paranganya katika Qur'an asoma aya asimama mahali maana hayajaeleweka achanganya sivyo harudi mahali pasawa ili ieleweke maana yake kwa nini yatokea hivi kwa sababu anachokisoma haelewi nini pengine haelewi yasoma kitu gani twende tu na kuna wengine waharibu kabisa sisi ah, si, si hapa sijaona hiyo lakini nishaona tena ni watu wanaonyoshewa vidole kuwa huyu fulani shekhe mkubwa pengine awekwe pia katika majlisi zile zao sikia majlisul ulama kisha mtu yosoma وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة يفهم eh? katikati ya neno hunafaa sasa sasa yakusanye baadaye aanza ah, ah. na ile hamza ya mwisho ile aanza awa yuqimu sasa wasema ah, ndo nini ndio iwasoma kwa wale wanaoswalisha watakana wachunge maana ya kile wanachokisoma muhimu sana narudia tena jambo la uimamu ni amana kubwa sana kwa ukiwekwa kuwa wewe ni imamu isome ile swala jua namna ya kuswali jua sana ahkam zinazofungamana na kusahau katika swala sababu so, mara nyingi hili jambo ndio linaleta tashwishi baina ya wenye kuswali katika msikiti imamu amekosea jambo fulani hajui atasarraf vipi katika lile kosa alilolifanya katika swala pengine ameongeza raka hajui atafanya nini amepunguza antoa salamu kabla ya kumaliza swala je atafanya vipi haya yote muhimu sana ajue sababu ya binadamu na binadamu ni urba linisyan ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aweza kukosea au kusahau afwan kusahau katika swala mpaka kusema innama ana basharun مثلكم كتك حديث صحيح أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني علي بصالي صلاة يا ظهوري أما لا سير ركعن غابي مبيلي أكتوى سلام وصحابة وكان يمازك صحابة وجوه لابدا نيني ني وحي مطلوب السلام من الترمشي ووحي أكام وهي سؤال يفاني ركعن بيلي ذو اليدين حديث معروف يا ذو اليدين أكام بيا يا رسول الله akusirat as-sala je swala imefupishwa yani sasa hivi ya dhuhuri ni mbili am nasita ya rasulullah qala ma qusirat as-sala wa ma nasitu swala haikupungua wala mimi sikusahau mtume salama ajua yeye binadamu ajui kama kuwa amesahau lakini sahaba Umar na Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu rasulullah umeswali mbili أصحيح ما قاله ذو اليدين ذو اليدين قال قال نعم ni kweli ya rasulullah tumsaraka mbili faqama an-nabi sallallahu alayhi akasimama akaongeza rakaa mbili kwetu hapa wangeambiwa fanya nini nishaona msikiti watu wameswali rakaa tatu kisha imamu akakata shahud akatoa salamu sasa katika kuzungumza sasa tufanye nini ilikuwa wafanye nini wasimame ongeze rakaa moja kisha wasujudu sujudu sahu jamaa wakasema kwa sababu hapa katikati pametokea mazungumzo itabidi tuanze mwanzo wakati hii hadithi mtume sana mazungumza na masahaba wake kisha akaongeza hizo hizo mbili kwa jamaa wakaswali tena raka ngapi nne ilikuwa isha nafikiri kuswali raka nne kwa hivyo kwa kweli hawa wanswali ngapi wanswali saba ndio wameharibu kabisa ilikuwa nsahau moja sasa ameongeza tatu juu sasa mambo kama haya yatakuwa hayapatikani ikiwa watu wata, watasoma turudi kwenye maudhui Bilal radhiallahu anhu aja kwa sahaba Abu Bakar amwambia Mtume wa sallam amezuidiwa kule kwa sababu ya kufanya sulhu na wakati wa sala umeingia fahallaka anta umma nnas tawaswadisha watu ya Abubakar faqala na'am in shi'ta akasema ndiyo ukitaka nitawaswadisha قال فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر أككيم صلاة بلال رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكوصليش مصحابه إلي rakaa ya kwanza haijesha bado yuko rakaa يا kwanza ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول mtume salama akapita kwenye safu akaja mpaka safu ya kwanza nyuma ya nani ya Abubakar Siddiq fa akhadha فاخذ الناس بالتصفيح hatta aktharu watu wakaanza kupiga makofi yani kumwambia Abubakar ashakuja nani Rasulullah shafika sikiza hapa sasa sema qala wa kana Abu Bakr la yakadu yaltafitu fi as-salah Bakar alikuwa akiketi kwenye swala na khushuu sana haangalii huku wala kule aangalie ile sehemu ya kusujudu tu pale kwa hiyo mwaweza kupiga kelele nyuma hata hayuko yeye huko yeye yuko katika ibada yake ya swala lakini wakakithirisha kupiga yale makofi faltafata faidha huwa bin nabii wasallam waraahu akichungulia hivi kuna nini huku mbona kupigwa sana makofi na hii ni dharura ambayo yamjuzisha imamu kuangalia kuna katika hali ambazo yajuzu kwa imamu kufanya nini kuangalia kuna nini manake akiona kuwa kuna jambo ambalo si la kawaida kwa tizame akitizama amkuta mtume sallam yuko nyuma yake aswali nyuma yake فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو متوم سلم akamwishiria kwa mkono wake kuwa endelea kuswalisha bakia hapo hapo endelea kuswalisha فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه بكر كان ينيوم كنواك كم حميدي الله نكم شكور نكم سيفو ثم رجع القهقرى أكويزا أكرد نيوما نيوما وراءهم حتى دخل في الصف أكرد نيوما مبكا كينجيا كوني صف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم fasalla binnas mtume sallam akasonga mbele yeye ndiye akawaswalisha watu kuna visa viwili vimetokea kama hivi moja ni mtume salam na Abubakar sidiq hapa na mmoja ni Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu lakini Abdurrahman bin Auf aliswalisha na mtume salama akaja akaswali nyuma yake hakurudi nyuma kwa nini Abdurrahman bin Auf hakurudi nyuma lakini Abubakar Siddiq amerudi nyuma wanaovioni wasema kwa sababu Abdurrahman bin Auf alikuwa ashamaliza rakaa ya kwanza kwa angeingia mtume salama pale ingelikuwa kwake ndio rakaa ngapi ya kwanza na watu tayari washakuwa rakaa ya pili kwa hivyo akiingia pale kutakuwa na nuksani katika swala fahamu ataswalisha vipi itabidi ifike kama ni dhuhuri itakuwa rakaa tano sasa kwa wale wa nyuma na ndio maana mtume salama hapa akaswali nyuma nani Abdurrahman bin Auf lakini Abubakar Siddiq alimpata katika raka ya kwanza kwa hivyo itabakia kuwa raka ni vile vile kama kawaida ndio maana hapa akatangulia mtume umeona tofauti naam mtu asije akasema mbona Abdurrahman bin Auf ya kurudi eh hakurudi kwa sababu ilikuwa tayari asha ashaswalisha baadhi ya rakaa kwa mtume salama akaswalisha falamma faragha aqbala ala nnasi faqal mtume sallam alipomaliza kuswalisha akawaelekea watu akasema ya ayuhan nas na mtume sallam alikuwa akitumia hii kauli katika khitabu yake anapozungumza na masahaba enyi watu idha nabakum shay'un fi salatikum akhadtum bitasfihi yani mkitokiwa na jambo katika swala ndio basi mpige makofi inna matasfihu linnisa kupiga makofi ni kwa wanawake wao ndio hawanyanyui sauti katika swala wapiga makofi man shay'un fi salati falyaqul subhanallah yule ambaye atatokiwa na jambo katika swala basi kuna dharura ya kumtanabahisha kama ni imamu basi aambiwe subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun illa iltafata hakuna yoyote atakayesikia subhanallah isipokuwa ataangalia kuna nini ya aba Bakr kisha akamwelekea sahaba wake Abu Bakr ewe aba Bakr ma mana'aka hina ashartu ilayka lam tusalli bin kipi kilichokuzuia wewe nilivyokuishiria uendelee hukuwaswalisha watu ukaendelea ukarudi nyuma فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أي وزكان يا رسول الله ميمي نكسولي شبابي آه سيوزك فنيه نهي يونيش نمنا جاني ولبقوة كم ويشي صلى الله عليه وسلم نمنا جاني ولبقوة احترام نمتو محمد صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه قال فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسعى بنفسه في إصلاح ذات البين فبتفايدة كتكي حديثي كوامتوم صلى الله عليه وسلم ألي كويم ونيوي أكباشر كنفسياك جامب لكلت صلح بين وات حتى إنه في هذه المرة تأخر إلى أن حانت الصلاة مبكا كتكمرهي أمتشيري ومبكا وكتوصالة ومفكر فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس قال نعم إن شئت فصلى رضي الله عنه بالناس كما تلقويليس fika wakati wa swala bilal akaenda kwa Abubakar wakati umefika na mtume salam ameshughulishwa kule je utatuswalisha sema ukitaka sawa akawaswalisha وفي رواية لأبي داود كنا رواية نجين أبي داود فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر كوامتوم صلى الله عليه وسلم قال بيني ولي ولي زوزانا بعد الظهر فقال لبلال أكمم بيا بلال من نهاية إن حضرت صلاة العصر ولم آتك ikifikia wakati وصلاة swala ya alasiri na mimi فمر أبا بكر فليصلي بالناس بس موامريش صحابة أبو بكر أو يندي أتكي وصليش واتو فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدما لبفيك وكتي وصال إلى سيري أكاذين بلال رضي الله عنه أكاكيم صالة كشاك موامريش أبا بكر أكتمولي وصلي وصليشه hili ni tukio la kwanza katika yale matukio aliyotaja shekhe hapa kuonyesha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwenyewe akilisimamia jambo la kuleta sulhu baina ya watu mwenyewe akifanya jambo kuonyesha umuhimu wa jambo la kuleta sulhu baina ya watu wawili waliozozana na hili la watu wawili kuzozana lawezekana kuwa baina ya ndugu na ndugu yake rafiki na rafiki yake na kadhalika lawezekana kupatikana baina ya mtu na mke wake mtu na mtoto wake na haya yote akiyasimamia mtume sallallahu alaihi wasallam tuchukulie mfano وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب علي بن أبي طالب hakuna jina alikuwa akilipenda sana kama kuitwa Abu Turab alikuwa akipenda sana kuitwa hivyo ndio utaona <laughs> hata mashia pia wakitaka kufanya zile shirki zao wasema ya lakini wao hawajui nahwu sasa wasema ya Abu Turab utaona hata kwenye baadhi ya magari yao andika hivyo ya Abu Turab anakusudia nani Ali ibn Abi Talib hii ni shirki nasema ya Allah muombe Allah subhanahu wa ta'ala simuombe Ali wala yote katika masahaba radhiallahu anhu almuhim alikuwa akilipenda sana jina hili kwa nini apenda sana wa in kana la yafrahu bihi idha du'iya biha alikuwa akifurahi mtu akimuita nani ya aba turab جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت siku moja mtume صلى الله عليه وسلم alikuja kwa nyumba ya binti yake Fatima lakini hakumpata Ali ibn Abi Talib nyumbani na si kawaida kawaida yake wakati wa Qailula alikuwa kilala nyumbani wampata pale faqala aina ibn ammiki amwambia binti yake Fatima ibn ammi yako yuko wapi e mama yuko wapi mumewe yuko wapi فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي kulitokea utesi bwana na mimi na wewe na mimi na yeye na hili ni jambo la kawaida baina ya mke na mume basi tukakasirikiana akakasirika hakulala kwangu leo kailula falam yaqil indi akatoka hakuja hapa kulala leo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو mtume صلى الله عليه وسلم mwenyewe akatoka akamwambia mmoja katika masahaba hebu tizama yuwapi ameenda wapi fajaa faqala ya rasulullah huwa fi almasjid raqid yule bwana akarudi na habari kwa mtume sallam ya rasulullah mmemwona bwana Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yuko msikitini amelala فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب Mtume sallam akija msikitini amkuta Ali ibn Abi Talib amelala usingizi kailula kabla ya dhuhuri na na rida yake ambayo ni kile kitambara cha kujifunika juu watu wakienda kufanya haji na umra siwavaa izar na rida ile ya juu imeanguka na imeanguka ubavuni akawa amelala ana mchanga katika mwili wake kwa sababu ile ridaa imeanguka akapatwa na mchanga فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم mtume sallama mwenyewe bwana akawa yuamfuta nini amfuta Ali ule mchanga kwenye maungo yake wa huwa yakulu qum ya abatu qum aba turab qum aba turab ah hamka bwana hamka bwana kisha akaleta sulhu baina yake na nani na Fatima radhiallahu anha kuna nini basi yeshe akaleta sulhu baina yao mwenyewe akaenda hakwenda kusema mwambieni Ali arudi ha mwenyewe akaenda kwa maneno mazuri na tawadhu alayhi salatu wassalam والحديث متفق عليه الشيخ ketika تعليق قسم فيه أن أهل الفضل قد يقع بين الواحد منهم وبين زوجه شيء من الخلاف والغضب حتى يدعوهم ذلك إلى الخروج من بيوتهم هابا تبت فائدة واتو أمبا ونوبهرة كان كتكي بين مجواه نمكواك جامبو نا مزوزو na kukasirikiana mpaka likawapelekea kutoka katika majumba yao walaysa dhalika manqasan min aqdarihim wala hili halipunguzi katika vyeo vyao katika fadhila zao wabakia katika vyeo vyao vile vile kwa usije wewe ukaja mimi bwana naenda kwa imamu kule nikaletewa nikasuluhishe baina yangu mimi na mkewe ukifika pale umkute imamu hayuko yeye mwenyewe ana yake yeye mwenyewe ana yake antoka nyumbani ankwenda kulala kwingine ule mchana ule ankimbia pengine kaletiwa maneno pale kwelikweli mpaka mm, aona mm, nende zangu msikitini mimi nikaswali rakaa mbili nikapumue na wewe wajana yako kisha mm, kumbe mwenyewe ana yake bwana ah, ah mambo ya kawaida wala sikutatize hili ikiwa laweza kutokea baina ya binti yake mtume Muhammad sallallahu Fatima radhiyallahu anha na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu watu wa bora katika miongoni mwa watu bora katika masahaba na latokea jambo kama hili wala halipunguzi mtu daraja yake jambo la kawaida bina hii ya kuonyesha kwa wapi nani ni binadamu wa kawaida haya mambo yaweza kutokea وفيه كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وشدة تواضعه وعظيم عنايته بالصلح نهاب بيتباتا utukufu wa tabia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matangamano yake mazuri na watu na tawadhu yake alikuwa mnyenyekevu mno mtume sana alikuwa mnyenyekevu mpaka akija mtu hamjui hawezi kumtofautisha baina yake na wengine katika masahaba anavyokaa na wao kama kawaida tu mtume sana alikuwa akikaa na wao mpaka mtu aje wewe wafikiria aje bedu yuko na kutoka maminkum muhammad unajua wale walikuwa hawana zile adabu walizolelewa nazo masahaba sio watoka mbali hajafundishwa nani katika nyinyi Muhammad kwa nini auliza hivi kwa sababu hakuna hajitafautishi mtume sallam na wengine katika masahaba ni mtu ajiweka ajiweka na tawadhu kabisa pamoja na kuwa yeye ni mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam mbora wa viumbe yasikitisha leo waweza kumwona mtu basi anaitwa shekhe tu subhanallah ataka watu mpaka wamsujudie yeye hiyo ona klipu moja mwanajamaa mmoja amekaa hivi watu watoka kule waje wamsujudie kisha wapita binadamu wewe bwana wewe nani wewe sasa hivi ukishikwa na tumbo hapo wakimbia chooni una kipi kikubwa tawadha lillah ya na una mfano mzuri kwa nani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtawadha jiddan sikujinyanyua kupita kiasi na kadhalika mtume sallam alikuwa na inaya na jambo la sulhu hili jambo la sulhu alikuwa akilishughulikia sana حيث بحث عن علي رضي الله عنه angalia amemtafuta Ali radhiallahu anhu wadhahaba ilayhi fi makanihi walatafahu wadaabahu akaenda mpaka pale alipo akawa mpole na yeye akafanya naye dhihaka ha amwambia qum aba turab mpaka ali ibn abi talib radiyallahu anhu baada ya hapo akiitwa ili jina abu turab afurahi ah, kweli kweli akumbuka nini lile tukio akiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kumbuka bwana hawezi kusahau na hakuna kitu kinachomfurahisha kama akiitwa ya aba turab afurahi kweli kwa nini kwa sababu alimuita na, na jina hili nani ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال واخذ يمسح بيده عن ظهره التراب tizama mtume سلام هي ndio amfuta maungo yake na nini na mkono wake ule mchanga ويباسطه ينزومز naye kunjua maneno na yeye hatta dhahaba anhu ghaydhu mpaka akaondokewa na nini na hasira zake wasakanat nafsuhu bidhalika nafsi yake kapata utulivu kabisa basi bwana yashaisha bwana wacha nirudi kwangu asuluhishwa na mtume za sallam alayhi salatu wassalam hili tukio la pili likiwa ni mfano kuna matukio mengine ambayo tutayasoma insha Allah taala tukio tuendelea katika kusoma mlango huu kama huo unaofuata insha Allah taala ili tupate mfano mzuri kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili la kheri la kuleta sulhu baina watu na muislamu atakana